أَطِيعُوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون يؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما assalamu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدار سيجا كسان شواتار دكو ku آه، a a wannan rana ta asabar goma ga watan rajab na shekara ta 1435 bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa Madina wanda ta zo daidai da goma ga watan Mayu na shekara ta dubu da 2014 a yau ma dai gamu cikin wani sabon shirin na fitin rahma shirin da kan amsa tambayin da kuma sauraro kuke aikowa zuwa ga malam waɗanda suka shafi addini da rayuwa ta kan lambobin waya takwas biyar biyar biyar hudu hudu hudu uku. wato sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma dai takan sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar wato sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin mu muna imel a fatoyin rahama at yahoo.com ko kuma ta mu na fatoyin rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook kamar kullum dai a yau ma muna tare da shi malami a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jalemo babban malami a tsangayin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano kuma sunana Anas Idris Hassan wanda nake jan ku a cikin shirin sai ku biyo mu akramakallah bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in bayan haka yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa al-imam al-bukhari da muslim sun fitar da hadisi a cikin ingantattun littafan su biyu daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ce ni'imomi guda biyu da dama daga cikin mutane suna yin asararsu sune as-sihhatu wal faragh wato lafiya da kuma samun lokaci waɗannan jinsin ni'imomi guda biyu manyan ni'imomi ne da Allah ta'ala yake wa dan adam kuma dan adam baya gane yana wato yana cikin wata ni'ima inda ya rasa ta ran da ya rasa ɗaya daga cikin waɗannan ni'imomi sannan yake gane cewa ashe yana da wata ni'ima babba da Allah ta'ala ya masa annabi ya ce ni'matani maghbunun fihi ma kaseerun minan nas ni'imomi guda biyu da yawa daga cikin mutane suna asararsu ni'ima ta farko ita ce a siha ni'ima ta lafiya lafiya wacce Allah ta'ala yake ba wa ɗan adam wacce dukkan al'amarin ɗan adam ba zai yiwu ba idan babu ita idan aka ce jiki ya samu matsala ta fuskar lafiya to abubuwa da dama da ɗan adam zai iya yi ba zai iya yin su ba to ɗan adam yana wasaliri da wannan ni'ima da Allah ta'ala ya masa baya more mata ta yadda ya kamata baya more mata ta yadda zai yi ribaci abinda zai kara kusantar da shi zuwa ga Allah ta'ala abinda zai kara jawo masa yarda Allah ta'ala abinda zai kara masa daukaka duniya da lahira abinda zai aikata ya cika masa mizanin sara na gobe kiyama sai ya kasance bai yi amfani da wannan damar da Allah ta'ala ya bashi ba idan Allah ta'ala ya ba mutum lafiya ta jiki ba shi lafiya ta kwakwalwa to babu shakka idan mutum mai wayo ne musulmi mai wayo to zai yi kokari ya ga ya mori wannan lafiya da Allah ta'ala ya bashi wajen ya ga ya bauta wa Allah ta'ala yadda ya kamata wajen ya ribaci wannan lafiya da Allah ta'ala ya bashi wajen ya ga cewa ya yi aikin da zai zama masa guziri bayan mutuwarsa wanda idan mutum ya amfani da lafiyarsa to ubangiji ta'ala zai ci gaba da bashi ladan abin da yake aikatawa lokacin da yake da lafiya ko da kuwa ya tsinci kansa a cikin hali na rashin lafiya saboda rayuwar dan adam rayuwa ce kamar yadda Allah ta'ala yake cewa tsabakan an tsabak wato yanayi ne bayan yanayi lokaci ne bayan lokaci akwai lokacin da yake da lafiya akwai kuma zai samu kansa cikin rashin lafiya a wasu lokuta wani lokaci yana da karfi zai samu kansa cikin rauni lokaci yana cikin garjin wato abin nan cikin samartakarsa zai samu kansa wani lokaci bayan shekaru sun zo ya samu kansa tsoho wanda ba zai iya yin abin da yake lokacin da yake cikin samartakarsa da karfinsa ba to mai wayo shi ne wanda yake ribatar waɗannan lokuta na lafiya na yarinta da ƙarfi da samartaka wajen ya ga ya bauta wa Allah wajen ya ga ya nemi yarda Allah kafin wani abin da zai zo ya hana shi to idan ɗan adam ya kasance a cikin lokacin da yake da lafiya ya ribaci wannan lokaci wajen bautar Allah to duk sanda wani abu ya bijiro wanda zai hana shi yin abin da ya saba yi to Allah zai ci gaba da bashi lada kamar yadda hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan marid al abd aw safara kataba Allah lahu ma kana yaf'aluhu wa huwa sahihun muqim idan bawa yayi rashin lafiya ko yayin tafiya to Allah zai ci gaba da rubuta masa ladan abin da ya kasance yana aikatawa yayin da yake cikin lafiyarsa ƙoshin lafiyarsa ko yayin da yake matafi ba mazaunin gida to shi yasa ubangiji ta'ala da ya faɗi halittar ɗan adam da ya ce ya yi wa ɗan adam halitta wato a cikin mafi kyan ƙira ya ce laƙad halaƙunan insana fi ahsani takwim sannan sai ya ce sun mararar nahu asfalar safilin ka illallazi na amanu wa amilu salihati falahum ajrun ghairu mamnun Allah ce ya halicci dan adam a cikin kyakkyawar ƙira wato kyakkyawar kama ya ba shi cikakkiyar halitta cikakkiyar lafiya sun marar nahu da safirin sannan muka mayar da shi mafi kaskancin masu katsanci wato ubangiji ta'ala ya kara wato ya mayar da shi tsoho ya zama na kuma baya da abinda zai iya yi sai Allah ta'ala ce illal na amanu wa minus salihat sai dai waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai falahum wani ghairu mamnun waɗannan suna da ladan da ba zai yanke ba malamai suka ce a nan. kamar ishara ce ubangiji ta'ala yake yi ga wanda Allah ta'ala ya bashi lafiya ya wato ya zama na ya bauta wa Allah lokacin da yake cikakken lafiyarsa ke cikakken karfinsa to koda ya tsufa za a ci gaba da rubuta masa abin da ya kasance yana aikatawa yayin da yake da lafiya to amma da dama daga cikin mutane ba sa la'akari da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana wa khudh eh, lisihatika wa khudh min sihatika li wato kamori wato lokacin da kake cikin lafiya domin ranar da zaka zo baka da lafiya wato kamori wannan damar yayin da kake cikin koshin lafiya kamori wannan damar saboda ranar da zaka zo baka da lafiya shi yasa hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim hadisi abu hurairah radiyallahu anhu da wani mutum ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyu sadaqati afdalu ya rasulullah wace sadaka ce ta filada ya ma'aikin Allah النبي صلى الله عليه وسلم يتي أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان النبي صلى الله عليه وسلم يتم بريشي جوا وتصدق تتفلادة النبي صلى الله عليه وسلم يتي أن تصدق وأنت صحيح شحيح ka yi sadaka lokacin da kake da lafiyarka kake cikin koshin lafiyarka sannan kake mammako da kudinka da wadatarka kake wato kokarin ka ka kankame dukiyarka kaka rasa ta to a cikin irin wannan yanayi to ka ba da sadaka ce wa taksha alfaqra wa ta'mal wa ta'mal lokacin da kake tsoron talauci kuma kake wato kwadayin wadata to ka dau a cikin irin wannan lokacin da zuciyarka take tsoratar da kai talauci take ƙara sa maka buri na na wadata to ka dau dukiyarka ka bayar fi sabilillah kai sadaka a cikin wannan yanayi annabi ya ce wala tumhil kada kai saurara ko kai jinkiri hatta idza balagatul hulqum sai lokacin da rai ya zo wato ya zo makoshi wato daidai lokacin da mutum ya zo gargara sai kuma ya rika cewa li fulanin kaza wa li fulanin kaza a wani kaza a wani kaza iya ta da da sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa qad kana li fulan wanda ko bai yi wasiya ba daman ya zama na wasu wato ko bai ce a ba mu wani da wani da wani ba daman kudin yanzu ba nashi bane ya zama na wasu to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallama yana nuni jira ga cewa dan adam ya mori lokacin da yake da lafiya lokacin da yake kudin ya samu kada yayi wasa da da wannan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-faragh wato samun isasshen lokaci samun isasshen lokaci shi ma ni'ima ce ka samu lokaci isasshe wanda ubangiji ta ta'ala zai baka iko kana cikin nutsuwa ba wani abin da yake damunka ka samu cinka ka samu shanka ka samu kwanciyar hankali to ka tsaya a cikin wannan lokaci ka bauta wa Allah kada ka zo ka tsinci kanka a lokacin da baka da nutsuwar zuciya ko wani abu ya zo ya sha kanka ko wani tashin hankali ya zo ya kewaye ka a lokacin ne kuma za ka yi nadama ka ce kai a lokaci kaza ina da damar in yi kaza in yi kaza gashi yanzu ina so in yi amma ba ni da wannan damar saboda ko dai ana cikin rayuwa ta firgici da tsoro ko kuma babu natsuwar zuciya wato ko kuma babu abin da zai wadatar a yi abin wanda da ana da wannan wadatar ana da wannan damar to alfarag shine samun isasshen lokaci isasshiyar dama ta kai abu to wannan ita kanta ima ce idan ka samu kanka cikin irin wannan damar to ka kai wasa ta wuce in ta wuce za ka zo ka yi da na sani tun zai yi da na sani yayin da mutuwa ta zo masa ko kuma yayin da ya samu kansa a lokacin da ba zai iya yi ba abubuwa suka tushe masa suka cunkushe masa bukatu suka yi masa yawa ya zo ya kasa yi ko kuma lokacin da mutum ya zo mutuwa ko kuma bayan ya mutu din ma ya zo yana da na sani hatta iza ja ahaduhumul maut qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan ma tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun da ce zai rika cewa rabbi rji'un ya Allah ya ubangiji a komar da ni la'alli a'malu salihan fi ma tarakta wala Allah in aikata wani abu mai kyau cikin abin da na baro baya Allah ta'ala ce kalla wannan magana ce ya riga ya bar wato damarsa a baya innaha kalimatun huwa qailuha magana ce da yake fada da ba za a hana shi faɗatta ba amma a gaban sa akwai rayuwa ta barzahu da zai ta zama a kabari har ranar da za a tashi mutane saboda haka yanzu ya baro baya gaba ne kuma yanzu take jiransa kaga wannan nadama ce wacce ba ta da amfani wanda Allah ta'ala yake cewa ku ciyar daga abin da muka azarta ku gabanin mutuwa ta riski ɗayanku da ya rika zai zo yana cewa rabbi laula a akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin da rika cewa ya ubangiji me zai hana ka jinkirtar da ni zuwa ga wani lokaci kurkusa wato kaɗan ƙara mun lokaci ko kaɗan ne fa asaddaka in ba da sadakar dukiyata wa akun minas salihin ni ba in zama cikin mutanen kirki sai an sa ta zo masa katsam walai yu akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun Allah ce ba Allah ba zai jinkirta wa rai ba yayin da ajalin ta yazo wallahu khabirun bima ta'malun kuma Allah ta'ala yana sane da abin da kuke aikatawa sauraka ubangiji ta'ala ya ba wa dan adam waɗannan damammaki guda biyu kuma imomi ne manya-manya mai wayo wanda yake wayayye ne wanda yake yin yake farga wato ya farga ya gane cewa akwai wannan da ta ni'ima da yake cikin ta ya kamata ya more ta kafin ya zo ya rasa ta to sai amfani da wannan lokacin nashi ya amfani da wannan lafiyar tashi ya yi abin da ubangiji ta'ala zai ci gaba da rubuta masa ladansa ko da kuwa bayan ya zo wani yanayi da ba zai iya ba ko da kuwa bayan ya kasa to shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam anan yake jan hankalin al'umma cewa ni'matani maghbunun fihi ma kaseerun minan nas as-sihhatu wal farag ni'imomi guda biyu mutane da yawa annabi ya ce da yawa da yawa mutane suna asarar su yace as-sihhatu wal farag lafiya da Allah yake ba mutum da kuma cikakkiyar dama da Allah yake ba shi Allah ka samu dace amin sumamin akan kallatan bai mu ta farko wannan mako ta fito ne daga hannun Sani Lawan Umar wanda cewa malam shin ta halatta ga wanda yake halin kasaru kuma idan ta halatta raka ya halatta yayi to annabi sallallahu alaihi wa sallama yadda hadisansa suka nuna ya kasance idan yana halin tafiya to yakan kiyaye sallar a witiri da kuma raka'ata alfajir a raka'o'i biyu da ake ce raka'atai na fajir waɗannan su ne abinda annu sallallahu alaihi yake yin su a cikin halin tafiya amma rawatib irin na kafin sallah da bayan sallah din da aka san ana yi to a halin tafiya annu sallallahu alaihi baya yin su saboda shi matafi a shari'a ta sassauta masa ne ta sassauƙaƙa masa ne saboda yanayin tafiya sai ma aka rage masa farillar aka ce mai raka'a biyu yayi ta biyu mai raka'a ta biyu to kaga a ce an rage masa farilla kuma ya ci gaba yin jana fula kaga an yi ba a yi ba kenan waɗannan su ne a kace annabi sallallahu alaihi wasallama baya barin su a halin zaman gida da halin tafiya su ne sallar wutiri da kuma raka'ata alfajar sallar wutiri kamar da muka sani kana iya yin raka'a wato ɗaya uku biyar bakwai tara sha ɗaya sha uku duk ana kiransu wutiri so wanda dai kaga kana iya yi a cikin waɗannan inda ya kai sallah mara to kayi kayi wutiri kayi raka'o'i mara wato ba cika ba kayi wuturi kuma wuturi an sani bayan isha'i ake ake yin amma sallolin rawatib annabi sallallahu baya yin su a halin tafiya to sai tambayar Salim Muhammad wanda ke cewa malam karin bayani game da ayar cikin suratul kafi wanda ke cewa walabi to fi kafin salatu na sunina wazdadu tis'a menene sai hancin abin da ya kawo karin shekaru tara kai. Eh, nan ishara ne zuwa ga lissafin eh, shekara alkamariya da kuma a shamsiya su waɗanda ake magana a kansu ko kuma waɗanda ake yi wa maganar su ne yahudu suna lissafi lissafin shekaru ne da lissafi na rana na rana ne ba na watanni ba a ah, mu muna lissafi ne da sana kamariya wato hudowar wata da wuyansa saura hudowar wata da ɓuyansa akan iya samun ya yi ashirin da tara ko ya yi talatin amma ita kamariya a ita shamsiya wato lissafi ne na kwanakin rana kawai saboda haka za ka ga a cikin watannin abinan a lissafin shamsiya za ka samu talatin har da talatin da ɗaya ta wannan ya sha banban kaga da kamariya yana yin wuce kamariya in banda shi shine ake samun 28 29 shi ma sai ya ɗau shekaru yake 28 din 29 ne mafi yawa to kaga har kullun shekarar hijiriya ko kamariya za ta zama ita ce take yi karuwa shekarar tana wuce shekara wacce take shamsiya to sai Allah ta'ala ce wa labisu fi kafin 300 sinina 300 sinin wannan abin nan kamariya kenan shekara 300 suka zauna a cikin kogo suna bacci sun yi baccin shekara 300 a bisa lissafi kamari lissafin watanni lissafin hudowar wata wazdadu tis'a tara su kuma zai lissafi ne na sana shamsiya saboda duk shekara 33 da sanda aka samu shekara 33 za a samu ƙarin shekarar abinan kamariya ɗaya. da shekara 33 ta shamsiya za a samu kamariya karin samariya daya kaga a shekara 100 za a samu karin kamariya uku kaga 300 za a samu tara saboda haka ubangiji Allah ya hada duka lissafan ne guda biyu in a shamsiya ne a in a kamariya ne salasu mi'atin shekara 300 a lissafin a lissafin shamsiya wazdadu tis'a shi kuma a lissafin kamariya kenan to sai tambayar da ke cewa malam yaya matsayin musafahar da mata ke yayin da suke gaisawa babu wani abu ba komai mace da mace yar uwarta su yi musafaha mace da wanda yake ajnabi ba ba muharraminta ba ba mijinta ba shine aka haramta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya mubaya'a da mata ce inna la usafihun nisa ba na hannu da mata kaga ya nuna kenan waɗanda ba addini suke yi mai na ƙware ba suna iya yin hannu da matan to don kada wata mai ko masa hannu ta ce yi mu baya ce a na ni na hannu da mata kaga wannan ya nuna mace da mace za su iya yi saboda haka idan al'adar mutane ta gudana cewa suna yi babu komai layyaka ya danganta da al'adar kowa wasu suna yi wasu ba sa yi saboda haka inda matan suke yi suka yi ba laifi suka yi ba hmm. sai tambayar aliyu shi kuma da ke cewa malam fargaba ke damuna da kuma yawan tsarguwa a taimaka min da addu'ar da zan yawai ta yi to damuwa da fargaba da tsoro da abin nan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da addu'o'i akwai addu'ar da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati bi yadika madin fi hukmuka adlun fi qada'uka أسألك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي النبي صلى الله عليه وسلم كتاء بنجي ni bawanka ne dan bawanka dan baiwarka madin fi hukmuka ka mai zartuwa ne a kaina adlun fi qada'uk hukuncinka abinda kake zartarwa adalci ne a kaina as'aluka bi kulli ismin huwa ina roƙonka da kowane sunan da yake naka ne an taj'ala rabi rabi'a qalbi ta sanya qur'ani ya zama rabi'a qalbi wato danshin zuciyata wa nura sadri ya zama hasken kirjina wa jala'a huzni ya zama mai tafiye mun da damuwa ta wa zahaba hammi sannan ya kusan mun da abin da yake cunkushe min a zuciya to wannan addu'a ce da nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan wanda yake cikin damuwa idan yana yin ta zai samu sauki na damuwar da yake ciki saboda haka kana iya yin wannan addu'a akwai addu'ar annabi yunus da shi ma ya shiga damuwa Allah ta'ala ya gaya mana lokacin da ya shiga damuwa na da fi zulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wa na da fi zulumati Allah ilaha illa anta da ka ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wato yayi addu'a ya kira Allah ke cewa babu abun bauta da gaskiya sai kai subhanaka tsarki ya tabbata gare ka inni kuntu minaz na annabi yake cewa babu wanda yake cikin damuwa da takurwa da zai yi addu'a da wannan face Allah ta'ala ya gusar masa da damuwarsa duk wanda yana cikin addu'o'i da Annabi sallallahu alaihi wasallam koyar saboda ka wanda yake cikin damuwa yayi wannan sannan karatun alkur'ani shi kansa magani ne na damuwa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam sifanta cewa kana idza hazabahu amrun faza ila salah wato idan al'amari ya damu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi zuwa ga sallah sallah ta kunshi karatun alqur'ani shine babban abin da ake fada a cikin sallah na zikiri afdalu ma yuqalu min alaqwal fi salah shine karatun qur'ani to mutum ya zama yana cikin damuwa in zai yi sallah ko zai dau alqur'ani yana karantawa da budaddiyar zuciya to zai cire masa damuwarsa shi yasa ya an taj'al al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa zahaba hammi sanya al-qur'ani ya zama danshin zuciyata to yayin da mutum zai shiga damuwa ya karanta al-qur'ani shi ma wato zai taimaka masa akwai addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ba ce addu'a ce ta karb wanda shi ma ya shiga cikin damuwa a'udhu billahi al-halim al-azim a'udhu billahi al-azim al-halim رب العرش العظيم أعوذ بالله الحليم العظيم أعوذ بالله رب العرش الكريم كشي أعوذ بالله العظيم الحليم العظيم الحليم رب العرش العظيم رب العرش العظيم رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم shi ma wannan addu'a ce da annabi sallallahu alaihi wasallam yace a ko yake ya koyar cewa tana taimaka wajen tafiyar da damuwa to sai tambayar abba abdullahi khamis wanda ke cewa mutum zai iya kauracewa wanda yake aikata sabo kuma an yi masa nasiha bai daina ba to wanda yake aikata sabo kamar da ya sani matakin farko shine masa nasiha a ja hankalinsa a nuna masa abin da yake ba daidai ba ne domin ya daina to idan ya kasance bai daina ba sai aka ga cewa ƙaurace masa da daina hulɗa da shi da daina mu'amalantarsa zai taimaka wajen ya daina wannan laifin to wannan ma mataki ne da shari'a ta yadda da shi an yadda a kauce ma waɗanda ake wanda ake ganin yana laifi don a hora shi yayin da ya zama na kauce masa din zai taimaka wajen hora shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yi wa mutane uku din nan da suka fita yakin tabuka wa ala salasati allazina khulifu din da Allah ya faɗa suratul tauba kaga annabi sallallahu alaihi wasallam karshe ya ce wa sahabbansa a daina kula su gaba daya ba ma su ba hammatan su annabi ce da daina kula su ba dan kuma dan ya zama wani horo ne wani gargadi ne wani jan kunne ne kuma ya zama aya ga waɗansu su zama na wato su ma ba su yi fada cikin wannan abu ba to wannan idan ya kasance mutum yana a mauki a gurin da idan ya yi hakan zai yi amfani ta yi zama mutum shi ba zai iya yin haka ba in ya kaurace ba wani watakila shi zai shi zai shiga cikin matsuwa ba wanda ya kaurace ba ta yi maslaharsa tana tare da mutum zama gidansa ne a kasuwan harkar kasuwa ko a gurin aiki kaga ba za ka iya cewa ka kaurace gidanka a gurin aiki ba in ka kaurace masa kai za ka cutu ba shi zai cutu ba shi ko a jikinsa to ba irin wannan ba kaurace wadda idan ka yi za ta yi amfani na misali ya ce shi zai fushi da babansa ko ya nuna masa ya kawar shi kaga wannan ba zai wani amfani ba inda ba uban ne ya ce ba ni ba kai ba asali shi ne ci gaba da jan shi yana yi masa nasiha a hankali a hankali har ya abin nan saboda ka kaurace wadda idan ka yi ta za ta yi amfani ita ake magana ba wacce in ka yi ta za ka cutu to ba ce ka yi ta ba sai dai idan kana ganin zama da maɗaukin kanwa zai jawo farin kai to wannan kuma wajibi ne maka ka kawai ka janye jikinka idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayri saboda kakkama bashi fuska matuƙar kasancewa zai ja ka kai ma zuwa ga abin da yake yi na laifuffuka wani ku cewa yake yaya hukuncin aurar da mace ga mahaddacin alkur'ani ba tare da sadaki ba kuma shin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hakan daga muhammad jakara to malamai suna da sabani gangane da abin da zai iya zama sadaki wasu malaman suna cewa abin da zai zama sadaki sai abin da yake dukiya ce abin da sunan shi mal sunan shi dukiya ne yutamawwal bihi zai iya zama dukiya ko dai tsagwaron kudi ko ko wani abin da idan a kai shi kasuwa za a sayar a kan kudi to wasu suna ganin wannan shine zai zama sadaki wasu kuma suna ganin sadaki shine kullum kullu ma yumkinu lintifa'u bihi duk abinda zai zai za a amfana da shi to zai iya zama sadaki ba wai sai abinda zai a wato bayar da shi kudi ba zai zama kudi ba a inda za a amfana da shi to zai iya zama sadaki saboda haka wasu suka ce zai yiwu karatun qur'ani ko karantar da mace qur'ani ya zama sadakinta kuma sun yi hujja da hadisin sahih ibn sa'ad yana cikin sahihaini hadisin da aka fi sani da hadisul wahiba matar da ta zo ta kawo kanta ga annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin aure ta shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai tashi in aure ba ko bai ne aure ba saboda ka wani ya tashi cikin sahabbai ce shi ya aura masa aka ce to ya kasa daki bincika aka bincika aka bincika babu abin da zai bayar a matsayin mal annabi ce iltamis walau khataman min hadid je ko da zoban karfe ne ka kawo wanda an karba aka je kasuwa za a samu mai saya ya saya ka bata a matsayin sadaki ya ce babu ce to ko sitirar da za ka sa da za ta sa ya ce sitirar jikinsa ita ce kawai sitirarsa in ya cire ta yi bayar to shi baya da wani abu kuma annabi ya ce to kana da wani abu da ka haddace alkur'ani ya ce haddace suratul baqara annabi ya ce zawwajtu ka bi ma a min alkur'an to na auren maka da ita da wannan suratul bakara din ma'ana ya je ya karantar da ita suratul bakara ta haddace ta san ma'anarta karantarwa ta san abin da bakara ta kunsa ma'anarta shi yasa malamai suka ce to kaga wannan shine a azamu manfa'a akwai ma amfanin da ya kai wannan duk abin da zai bata na dukiya bai kai abin da zai bata na ilimi ba ta san suratul baqara saboda ka suka ce tun da dai wannan manfa'a ce to ya halatta ta zama sadaki kuma da ba za su zama sadaki ba annabi zai auren masa da ita ba sai ce to kai baka da sadaki sai ka hakura ko a bashi bashi tunanin aure bashi a ce to sadakinta yana nan a wuyanka ka je ka ci gaba da neman kuɗi ka je ka ci gaba da shiga kasuwa in ka samu a bata kayanta tunda ya halatta sai ya bata sadakun misil to amma duk annabi bai yi wannan ba sai aka yadda aka auren masa da wannan suratul bakara din to ya nuna kina idan mutum ya zama da ba shi da abin da zai bayar amma kuma yana da alkur'ani kuma aka kula cewa eh, ba wai shashanci ne ya sa ya zuwa neman don ya zama da ba shi da sana'a kuma ba alamar cewa zai je sana'ar wannan da ya da ci ƙur'ani ba ka ba shi in tunda dai ba ƙur'anin za su ci ba dole dai a nemi abinci a ci ya ciyar da ita to wannan kamar yadda annabi sallallahu ya ce wa Fatima bintu Qais da ta nemi da auri Muawiya yace amma Muawiya fa fasu kullu ma lahu Muawiya fa dai zaman kashe wando yake ba shi da kuɗi to kaga da baya da kuɗi annabi sai ya nuna mata kattai yi wannan kasadar ta wuri wanda ba shi da suluk ba shi da sana'a shine suluk wanda ba shi da sana'a kuma wani kuɗi a hannunsa yana juya to idan aka zama ya zama mutum yana an gan shi mutum ne mai kazar-kazar mai kokarin neman na kansa amma ya buƙaci aure babu kuɗin da zai bayar sadaki idan ta yadda za ta aure shi da mama a homiyar ƙur'an shi kenan ya sanar da ita alƙur'ani ya karantar da ita in yana da wannan wannan babu komai ummu musulai ta aure abu tsalha bi islami lokacin da ya zo yana santa da aure ta ce to kai ba musulmi ba ne ni ko musulma ce irin ka mai irin ɗabi'u da halaye irin naka a gaskiya ɗin mace za ta so ta aure shi amma ka san bai yiwuwa kana ba musulmi ba ni musulma an aure ka haka in ka yadda ka musulinta wannan musulunta da za ka yi zama shi ne sadakinmu ya ce ya yadda ya musulunta wannan musulunta tashi ta zama shi ne sadakin un musulun har sahabbai suke cewa ba a taɓa ganin sadaki mai albarka a musulunci ba kamar sadakin un musulun saboda ta more shi ta amfana da shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrun na'am Allah ya shiri mutum ɗaya ta hannunka ya fi maka a baka jajayen raƙuma to kaga da ta samu na garaɓasa da lada a gurin ubangiji ya fi jajayen raƙuma ya fi ya ɗauko jajayen raƙuma ya bata a matsayin sadakinta Ta shi ake cewa ba a taɓa ganin sadaki mai albarka kamar sadakin musulai ba da tsakaninta da abu bala saboda haka ashe kaga ana iya sanya sadaki ya kasance wata manfa'a ce wani abu ne da za a amfana da shi ba wai lallai sai ya zama A almal ba ba sai ya zama dukiya wacce za a sayar ba a samu kuɗi so ne ce malam mene ne hukuncin wanda ke cin haram ba dan yana so ba sai dan babu yadda zai yi to ba san me yake nufi da ba dan yana so ba ko kuma babu yadda zai yi galibi wanda yake cin haram da yawa inda musulmi ne ba wai yana son ya ci haram din bane kawai dai Allah ya jarrabe shi ya kasa hakuri ya ya nemi halal saboda haka yake biya ta shedan yana abin nan idan yana nufin mutumin da ya shiga halin larura ko dai ya ci haram ko ya mutu ko ya ci haram ko ya rasa wani bangare na jikinsa to wannan hali ne na larura ji tala ce illa man turra ghayra bazin wala adin fala isma alai man turra ghayra bazin wala adin fala isma alai wanda duk ya matsu ba wai wanda yake bazin wanda yake mai iya wuce iyaka ba ghaira bagin wala adin ba dan ta'adda ba to fala isma alai wannan ba shi da laifi saboda haka in yana nufin ya shiga wani hali na larura ta yadda babu yadda za a yi dole sai ya ci kayan wani in ba haka ba zai halaka mutuwa zai yi zai rasa ransa ko zai rasa wata gaba ta jikinsa to annan ne aka halatta masa amma in don ya sha wahala ba wacce za ta kashe shi ba ba wacce za ta salwantar da ransa ba wanda ba ta halatta masa caran in a gari yake misali ya zo yana son abinci ba shi da kuɗi yaga abincin wata mai sai da abinci ya zai ce a bashi aka ba shi ya ci ba shi da kuɗi abinda malamai suke cewa a nan ya halatta ya ci ba lalle ya gaya mata baya da kuɗi ba daga baya in ya so daga baya ya gaya mata baya da kuɗin ya zama bashi ba wai kuma ya ce tun da alarura yake ba shi ke na ya ci bilis ko ya faki idan ta ya ɗauka ya ci ya gudu kada ta hada shi da yan sanda a kama shi aje a kulle to yanzu da ya samu ya dawo ya kama ta to a gaskiya akwai sanda ina jin yunwa na rasa yadda zan yi na saci abincin ki na ci amma yanzu ga kuɗin to wannan ya halatta a lokacin ya sata amma da niyyar zai dawo mata da shi kamar haka kawai ya ce ba yadda zai yi kawai shi haram yake ci saboda ba yadda zai yi wannan magana haka a buɗe ba za ta yiwu ba sai dai idan ya shiga hali na larura wato ko dai zai rasa ransa ko zai rasa wata gaba ta jikinsa to a wannan lokaci ya halatta ci haram to sai zaki wanda ke cewa malam wani matakin ilimi ne malami zai kai kafin ya inganta hadisi ko kuma ya rauna kashi. to ba mataki bane irin na da za a auna shi a ba shi wani kiyasi a ce irin yadda yanzu ake yi a ce ya gama digiri ko ya gama digiri na biyu ko digiri na uku in har ya karanci ilimin a gurin malamai waɗanda suka san abu akwai matakai na karatuttukan da za a ɗora shi a kai har yana nema da fara tun daga in ba ba mai jin larabci ne fara koyon larabci tun da ilimin addinin musulunci a cikin harshen larabci yake duk wanda wanda za ka ɗauka ba da harshen larabci ba kawai na yaƙi da jahilci ne duk wani ilimi duk sanda zaka dau ilimin addinin musulunci da wani yare ba larabci ba to yaki da jahilci kana so ka kori jahilci ne da zamana dai ba ka da jahilci na abu amma ba ba shine ka zama malami a harkar tunda baka da alaka hajar tsotsuwa ta asali ta shi wannan ilimin baka da alaka da alkur'ani kai tsaye sai dai ka rura gefe ba ka da alaka da hadisai kai tsaye yaren da shi maza ya magana da shi sai dai ka yi lalage shi ba ka da alaka da littafin malamai maganganun sahabbai tabi'ai duk ba ka da alaka da su kai tsaye sai dai ka zagaya inda aka fassaro maka an yi daidai an yi kuskure ba lalle ka sani ba tunda ba ka yi komawa original source din ba ba ka yi koma asali a wata asali ba ka farko ka ji larabci na biyu kuma ka samu malamin da zai koya maka daga ilimin musbalahul hadisi ba maka yaran su malaman hadisi kowace ilimi yana da yaransa da san likitoci suna da yaransu injiniyoyi suna da yaransu lauyoyi suna da yaransu to haka nan malaman fikihu suna da yaransu malaman hadisi suna da yaransu malaman nahawu suna da yaransu dan kaga kalma a gurin malaman hadisi ba lalle ne ka je ma gurin malaman lugha su taimaka su baka wannan ma'anar ba yanzu malaman hadisi ce hadisi mursal kalmar mursal shi wanda aka aiko to je a wani hadisi da aka aiko in ka dauki gundarin kalmar sai kasa ganewa a yaren hadisi kuma malaman hadisi suna nufin hadisin da tabi'i ya jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ba tare da ya faɗi wasu da tsakanin sa da annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan yare ne da sai ka koyi shi shine mustalahul hadisi. to shi ma mataki mataki ne wanda malamin da za ka karanta a gunsa in ya san abin da yake shi zai dora kakan kan matakai mataki na farko ka fara da kaza in ka gama ka kaza in ka gama ka kaza har ka je lokacin da zaka ji cewa ka karkashin wannan mustalawar hadisi shi kuma zai bude maka kofofi na kasancewa akwai ilmu rijal akwai ilmu tabaqat akwai ilmu ilal akwai ilmu takhrij wanda shi ma kowanne ilimi ne mai zaman kansa da wannan musala din shi zai bude maka kofa ka shiga ciki har ka zo kuma wajen tabbakawa da bibiya da sauransu a wannan lokacin zai kai da kanka za ka san cewa ka taki wani abu da za ka iya magana a kan inganci ko raunin rauni ko ingancin hadisi to sai tambaya ta gaba da ke cewa malam wani lokaci ne ya fi cancanta a yi sallar istikhara sallar istikhara ba ta da wani lokaci na musamman illa kawai lokacin da aka halatta a nafila tunda daman cewa kai kai sallaci raka'o'i biyu ba na farilla ba hmm. to lokacin da aka hana nafila ba za ka ce ba za ka yi istikhara a lokacin ba kamar bayan sallah asuba ko lokacin da rana take tsaka ko lokacin da take faduwa dole lokuta ne da aka hana sallah ta nafila a ciki to ba za ka ba za ce ba za ka tsira istikhara ba amma in dai lokacin an yadda a yi nafila shikenan sai kai raka a biyu sannan kai istikharar ka sai muhammad awal wafa ke ke cewa malam menene asalin cire beli idan kuma wato idan aka haifi jariri kuma menene matsayinsa a musulunci to a musulunci dai ban ga wani nassi ba alkur'ani ayar qur'ani ko hadisi a cikin maganganun magabata da suka ce a cire beli wannan ni ban taba karantawa ba sai amfanin cire shi ko rashin amfani wannan yana koma kuma ga likitoci su za su yi bayani sai ka tambayi likitoci ka je shin in an bar shi wani abu yake haifarwa da jikin dan adam da in aka haifi dan adam dole a cire masa ina san dai al'ummomi da yawa ba sa cirewa don ko larabawa ba sa wani cire wani abu bai mu dai hausa muna da yin wannan yana cutar da halittar dan adam ne yana jawo masa wata matsala ne yasa ake cirewa sai a tambayi likitoci su kuma za su ba da ansa da suka ce eh gaskiya in an cire shi dan adam ya fi samun sauki duk da dai na san zai wahala faɗa hakan saboda ka'ida ubangiji ta ala ba zai halicci kowane mutum da wani abu matsala ba amma ce laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim rakkabaka fa huwa sawwaka fa ya ayyuhal insan ما ذرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك سواك يديدي تهلتك فعدلك يمي أدك سورة أبنجي يديدي تهلت دا أدم تؤتي أقوى وانا أبو أجك دا أدم دا إن دي زي تشوشيش haka sai an sai an zakwakule shi wannan wani abu ne da sai da nasi sai nasi ya zo zaka to haka sai a tambayi likitoci in sun tabbatar da wannan shi kenan sai a cigaba da cirewa in kuma sun ce a'a cire shi din ma akwai matsala to dole a saurare su ana sai sakon Umar wanda ke cewa mallam idan kabbara ta wuce mutum a sallar jana'iza shin zai rama ne to abinda malamai suke cewa anan a matsalar ba ta da nasi ba wani nasi da hadisi sarihi sahihi da ya zo a kan. wanda wani abu ya kubuce masa na sallar jana'iza sai dai ya shiga cikin umumin fadar annabi sallallahu alaihi wasallam ma adarabtum fasallu wa ma fatakum abinda kuka riska ku sallata abinda ya tsere muku ku cika shi to sai ya shiga cikin wannan umumin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ita ma sallar jana'iza sallah ce san ce abinda ya kubuce muku ku cika shi sauraka in ka zo ka samu liman yana yana kabbara karshe to in har zaka iya riskarsa kafin a dauki gawa ka maimaita kabarorin da suka wuce maka to sai kai kafin a ɗauki gawa su cewa in har kasan za a ɗauki gawa to sai ka bi shi a wannan kabbarar ta ƙarshe domin ka samu addu'a amma ka san za ka ɗan samu addu'a ko kaɗan to sai ka maimaita kabarorin da suka wuce kafin a ɗauki gawa sannan idan ya zama na kayi sallama tare da sallama sa ba kai ba to shi ma wannan ba laifi ba laifi kai ba da mutum mutum ya riski ko kabbara ta biyun karshe bai samu ya riski sauran kabarorin farko ba liman ya yi sallama shi ma ya sallama tare da shi to ba laifi ba saboda abinda ake bukata na wajabcin sallar abin nan ta tabbata ta samu da wasunsa saboda farzu kifaya ne ba farzu ainin ba ne saboda haka nan ba za a ce ya yi laifi ba don ya sallame tare da abin nan so in ya samu ya iya maimaitawa ya iya ramawa to sai rama in kuma ya yi sallama sai ya abin ah, in ya yi sallama tare da giban to babu laifi sai sakon abdulhamid ɗahiru muhammad wanda ke cewa malamin ne ingancin hadisin da ke cewa aljiratu mizmaru shaidan sannan kuma idan ya inganta shin ya shafi har da irin kararrawar waya aljiratu mizmaru shaidan hadisi ya sahihi na wani sabu horaira yana cikin sai muslim cewa kararrawa sautin shaidan ne gangar shaidan ce ko kidan shaiɗan ne aljaras abinda ake nufi da kararrawa shine abinda ka sani ana kadawa lokacin ko karanta dalibai za su shiga aji karfe ne yake dukan karfe yana kara gwangwangwan shine kararrawa ana samun shi a agogon bango lokaci ya yi awa ɗaya ta cika za ka ji kamar ana buga karfe da karfe wannan shi ne ƙararra amma na rington wani ɗan kaɗe-kaɗe ne wani sauti ne amma ba ƙararra ba ce sai dai in shi ma an samu irin wannan ɗin mai kama da dan an kira shi ring kanka ɗauka wai karara ake nufi irin aljaras ɗin sai dai in ya yi sauti irin na aljaras ɗin shi ma ka ji kama ana haɗa ƙarfe da ƙarfe ana buga gwangwangwang to wannan shi ne aljaras ɗin da ake magana sukan sa wa kuma a wuya in suna tafiya yana buga yana dukan juna to wannan karan sautin karan yana kara ma su kuma raƙuman karsashi da nishaɗi sai su rika tafiya ba tare da gajiya ba to annabi sallallahu alaihi ya hana a sa saboda shedan shi kuma zai zama cikin tawagar da yake cewa mala'ika ba sa shiga cikin dukkan wata wani ayarin da suke laƙuma suke da kalaurawa ko babban hawan suke da kalaurawa sai umarni a cire kalaurawa da jikin laƙuma da sauransu ko gidaje so agogon bango shi ma irin wannan kalaurawa shi ma a sai a lalata kalaurawa ta daina aiki amma rington wannan baya baya cikin kalaurawa da ake magana sai kamal ali sarki wanda ke cewa manan shin ya halatta mutum ya maimaita sura ɗaya duka a cikin rakoyin da ake karanta fatiha da sura a cikin sallah in ya haka ba laifi duk da cewa abin da ya fi yawa a aikin annabi sallallahu alaihi wasallam shine kowace sura kowace raka tana da sura kowace raka tana da surar da yake karantawa amma an samu cikin sunan abi dawud hadisin wata mace wata min juhaina cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratu idza zulzilatil ardu zilzalaha a raka'a ta farko da raka'a ta biyu sallar asubahi rajulun min juhaina namiji ne ya rawaito hadisan daga annabi sallallahu alaihi wasallam mace bace yace ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta raka'a raka'a farko ta sallar asubahi ya karanta idza zalzalatil ard raka'a ta biyu ma ya karanta idza zalzalatil ard zilzalaha to annabi sallallahu alaihi wasallam ne rawin yake cewa fala adri afa'alahu nabi sallallahu alaihi wasallam nisyanan am amdan annabi ya manta ne ko da gangan yayi ban sani ba to a zahir shine in dai babu wani dalilin da ya nuna mantuwa annabi yayi ne littashire dan ya shar'anta wa al'umma cewa babu komai dan an yi wanda shine al'asr cikin aikin annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi abu sai in akwai wani dalilin da ya nuna cewa manta yi in babu wani dalilin da zai nuna cewa manta yi to yayi ne dan ya nuna halacci to amma galibi karatu annabi sallallahu alaihi wasallam a sallah kowace wace raka'a yana mata karatunta baya maimaita abin da yayi abin da to amma da za a samu mutum yayi hakan a wani lokaci to ba a cewa sallarsa ta samu matsala ko ta ɓaci tare kuma biyu ne muka samu guda biyu daga wasu ɗalibai wasu nan da ta farko tana cewa mu ɗalibai ne daga ƙasar china wato sun kuma tambayar mu ita ce tsawon kwanaki nawa ne mutum zai yi yana ƙasaru bayan ya isa garin da ya nufa sai kuma ɗaliban da ke jami'ar bauchi su kuma suke cewa ya halatta ni ta yin ƙasaro har mu dawo gida kano to malamai suna da maganganu biyu dangane da adadin kwanakin ƙasar aljumhur da dama ne daga cikin malamai samu mazhabobi hudu suna ganin cewa eh, a kwanaki hudu ne kawai mutum zai yi sai ya ci gaba da cikawa amma wasu daga cikin malamai kuma suna ga akasin haka suna ga cewa matukar mutum yana na a matsayin shi na matafi bai zama dan gari ba bai zo gari da niyar zama ba to wannan zai yi kasaro tunda an rataye abin ne da halin tafiya halin matafi ba halin abin nan ba da kwanaki ba saboda Allah ta'ala yake cewa cewa yayi ah, laysa alaykum junahun an taqsuru idza darabtu ya ayyuha alladhina amanu idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taksuru min as idan kun yi tafiya a doran kasa babu laifi ku an taksuru min as ko wato yi kasarin sallah to kaga abun sai aka alakanta shi da tafiya halin tafiya ba halin zaman zama ba ba halin ikama ba kuma sannan an samu annabi sallallahu alaihi ya wuce kwana hudu kuma yayi kasarin kamar lokacin da ya je tabuka ya yi kwana ashirin a tabuka kuma kasar yake duk kwanaki ashirin ɗin. ya je fatu makka lokacin da ya je fatu makka kwanansa sha ta a cikin garin makka kuma duk kasar yake yin sallarsa shi kaga ya wuce kwana hudu to sauraka wannan ya nuna cewa abin ba adadin kwanaki ba ne wasu malaman suna cewa idan ya yi niyyar zai fita sai wani abu ya bujuro da zai kara kwanaki sai kara kwana ɗaya akan gobe zai fita to sai ya kasar a wannan kwanan da ya kara kuma sassi to wannan dai bayanin babu wani dalili da ya nuna haka galibi masu takaita abin a kwanaki hudu suna hujja ne da maganar cewa annabi sallallahu ya umarci waɗanda suka yi hijira in sun koma garin su kasa zauna saboda kwana hudu da in sun zauna sama kwana hudu kamar sun koma yan gari to suka ce tutun annabi sallar salam bai ba su izinin su zauna sama da kwana hudu ba ya nuna cewa in ka kwana hudu to ka zama dan gari to amma wadannan hadisi duk suna kore kore wannan fahimta din hadisi sahihi sarihi akan cewa kwana hudu ne babu shi sai dai fahimta da wasu malamai suka yi wasu kuma suka saba masu akai saboda haka idan mutum ya ɗauki fahimtar kwana hudun zai yi shi ya cika shi to wannan yana da magabata akai yawa malamai sun faɗi haka kenan sai ya yi hudun ya cika shi idan kuma ya ga cewa a'a matukar da yana halin tafiya zai ba bai zo da niyyar zama ba wata bukata ce ta kawo shi da zarar ya gama bukatarsa zai tafi ko kwana nawa zai yi to shi kuma wannan sai sai in ya dauki wannan fahimtar yayi kasararsa shi ma ba a cewa yayi laifi tunda shi ma yana da magabata cikin wannan fahimtar kuma akwai dalilan da suke mara masa baya waɗanda suke zuwa karatu a wata ƙasa za su yi shekaru shin za a ɗauke su lokacin da suka je sun zama kamar 'yan gari ko ku a'a ikama suka je ko ku a'a su ma za a lissafa su a matafiya to shi ma nan malamai sun yi saɓani wasu malaman suna riskar da su da matafiya cewa tun da dai ba zama suka zo ba sun zo ne wata bukata don haka suna wato daidai da matafiya kamar shek muhammad salih bin isamin yana da wannan ra'ayin sai dai shi yana cewa matafi wajibi ne ya bi sallar jam'i shi bai cire matafi a sallar jam'i ba galibi malamai suna cewa matafi ba wajibi ya bi sallar jam'i amma shi a fahimta sama sai ma wajibi ne matukar ya ji kiran sallah ya ansa wa mai kiran sallah ya ji masallaci to kaga anan koda ya halatta masa yin kasaru kuma ya daure shi da wani abu shi ne sallar jami'i in kuma zai sallar jami'i kaga tilas ya cika sallah tunda mutanen yan gari zai bi jami'in nan ba nasu bane na matafiya yan gari zai bi kaga kenan ta haka ya dawo da shi cikin cika sallah din wasu kuma suna ganin cewa tunda har shekaru zai kwashi kuma ya san da haka to wannan ba za a kira shi matafi ba in ya je zai cika bala cika sallah wanda kuma waɗannan su suka fi yawa cikin malamai to sai tambaya ta gaba da ke cewa malam ƙarin bayani akan ayar wa annal masajid lillahi fala tad'u ma allahi ahada daga abubakar eh, wannan ayar cikin eh, suratul jin Allah ta'ala na cewa annal masajid lillahi fala tad'u ma allahi ahada tana da ma'ana guda biyu ma'ana ta farko al masajid eh, jam'u masjid jam'i ne na gurin sallah masallaci cewa wa annal masajid lillahi guraren sallah na Allah ne fala da ma Allah ya hada kada ku shiga ciki ku hada wani tare da Allah wato gurin da ake bautar Allah Allah ake bauta kada a shiga ayi wata bauta ko a hada Allah da bautar wani a gurin ba wai ana nufin ka shiga masallaci kada ka ga wani yana eh, abin nan a masallaci ka kira shi ba wani kai ya fahimci cewa ana nufin haramun ne ka kira sunan wani a masallaci a abin da aka hana shine ka kira sunan da sunan bauta kada ka zama ka bauta ma wani a masallaci ba Allah ba sannan wa'annan masajida lillah zama masajid a nan jam'i ne na masjid shi kuma masjid ana ana nufin abin wato gabar sujada ba mahallin sujud ba a bau sujud gabai da mutum yake yin sujada da su annabi sallallahu alaihi ya ce an umarce mu mai sujada ko an umarce ni in yi sujada akan gabai guda bakwai guda bakwai abu sune kafafuwa guda biyu sannan goyoyi guda biyu hudu kenan sannan hannaye guda biyu shida kenan sannan goshi da hanci a matsayin gaba daya kaga bakwai kenan to su sune gabban sujjada to annal masajida waɗannan gabban sujjada din Allah ake bauta da su kada a yi wa wani bauta da waɗannan gabbai to wannan shine wasu malamai suka fassara aya Allah ala ai halin abin da aya ke nunawa shine tsarkake Allah da bauta kada a kirawo Allah a bauta ma wani tare da shi wanda duk zai bauta wa Allah tare da wani to Allah ta'ala ya wadatu ga barin bautarsa kuma ya haɗa Allah da wani ya yi asara cikin rayuwarsa alhamdulillah malam Allah ya saka da alkhairi masu duka duka anan muka karshen shirin a wannan rana sai dai kafin mu sallama da ku za mu ƙara mai ta lambobin da kuma za ku yayi ko da na ku tambayoyin za ku yako kan lambar waya uku ko kuma bakwai bakwai takwas. shida hudu hudu biyu ko kuma cikin sufuri bakwai sifuri uku shida hudu biyar. haka zalika za ku yi aikowa ta mu na imel a fatin rahma at yahoo.com ko kuma ta mu na fatin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook a madadin sashen addinin musulunci na gidan rediyon rahma farin cikin al'umma da ke yada shirye-shirye a kan mita uku a zangona fm da kuma ce malami a dr sheik muhammad sani umari jalemo babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano sai bashir idris ungwagwon da yake tara mana sautin akan na'ura ana hassan da na kasance tare da ku da ke cewa wasu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولو أنا كتبنا عليهم أن قتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما